Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Come and let me whisper in your ear. 11-ից 16-ը համերգային շրջագայության Հայաստանում եւ Արցախում դանիական ռոքս դիվա վոկալային համերգը։ Քանի որ համերգի անդամներից մեկը ծնվել է Հայաստանում, ապա Գորչախում ուրախությամբ ընդունեց Հայաստանը ճանաչելու հնարավորությունը եւ սկսեց հայաստանյան համերգային շրջագայությունը դրանով իսկ նորաձ դակավորելով Հայաստան-Դանիա մշակութային համագործակցությանը։ Այդ շրջանակներում էլ կազմակերպվել են Արցախյան համերգները։ Հոկտեմբերի 12-ին ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Երկչախումբը ելույթով հանդես եկավ Մայրաքաղաքի Սայատ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի դահլիճում, իսկ հաջորդ օրը Շուշիի Կերպարվեստի պետական թանգարանում, որին ներկա էր ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Լարինե Աղաբալյան։ Նշելով, մենք շահագրգռված ենք, որ Արցախում զարգանա երգչախմբային արվեստը, գիտակցելով նաև, որ այն սովորեցնում է մարդկանց միասին լինել, միասին աշխատել։ Հյուրերը կիսել են Արցախից ստացած իրենց տպավորությունները, շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Մենք կազմում էինք մեր համերգային շրջավայրության ծրագիրը, երբ Արցախում համերգներով հանդես գալու հրավեր ստացանք։ Առանց երկար մտածելու միանգամից համաձայնվեցինք եւ անհամբեր սպասում էինք Արշավյան հանդիսատեսի հետ մեր հանդիպմանը։ Նշել է Եփչախանյանի շուրջ Ռիմեր Ինգեր Մերտեն։ Վերջին տեղի է ունեցել խորհրդանշական դերերի փոխանակում։ Sen sangen komme for meg den Ֆոքս Վիվան վոկալային համույթը, որը նախկինում եղել է տղաների երգչախումբ եւ գործել է դանիական Նեսվեդ քաղաքի երաժշտական դպրոցում։ Տղաները մեծացել են, սակայն չեն ուղացել երգելը, ու ներկայիս անդամներից մի զույգ ստեղծել է Vox Viva տղաների համույթը։ Ներկայումս համույթում կա 8 երկիչ, այն ղեկավարում է Մետ Ռիմերը, ով համույթի ղեկավարն է եղել դեռևս այն ժամանակից, երբ այն տղաների երգչախումբ էր։ Ով իսկ Երգացանկը բարգացած է հոգևոր եւ աշխարհիկ, ինչպես նաեւ ժամանակակից երգերից։ Երկացանկում ընդգրկված են դանիերեն, շվեդերեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն եւ իհարկե հայերեն երգեր։ Շնորհիվ խմբի հայ անդամի Էդուարդ Խարությունյանը։ Երգչախումբը մասնակցություն է ունենում տարբեր միջոցառումների ու համերգների, ինչպես նաեւ եկեղեցու կողմից կազմակերպված հարսանեկան եւ ծննդյան հնարավորությունների հիշատակի այրովերի։ Վոքսվիվան Մեստրեդի երաժշտական դպրոցի շատ համերգների կարևոր մասնակիցն է։ Օստեանա դիֆյուլեմե Դասանքում ընդգրկված են եւ հոգեբոր եւ դասական երգեր, ինչպես նաեւ դանիացի կոմպոզիտորների երգեր, սկանդինավյան երգեր, բալադներ ու ժամանցային երգեր։ Մեր ծրագրում նույնիսկ մի քանի հայկական երգեր են ներառված, ասում է համույթի դիրիժոր Մետե Ռիմերը։ Համույթի ձևաչափն է հետաքրքիր ընդրված։ Երկացանքում ընդգրկված ստեղծագործությունները ներկայացնում եւ մեկնաբանում էին թե խմբակարը, թե եւ չախուրի անդամները։ Դահլիճի հետ շփումը իհարկե միջնորդավորվում է թարգմանչուհու օգնությամբ։ Համերգը բացվեց դանիական երգերով, որոնցում իդեմս շիկահեր գեղեցկուհու երգվում էր երկրի գեղեցկության մասին, նավակի մասին, որով կարելի է ճամփորդել ու ճանաչել Դանիայի ափերը ողողող ծովերը, նաև այն մասին, թե ինչ երջանկություն է լինել մանուկ, ապրել ուրախ ու անհոգ։ Thank you. sorrow so was it that you the in the is the sound of distant playing, just the fingers on your hand the picture in the hallway the song. And remember names and faces once you ճանապարհը զուգահեռներ անցկացրեց դանիացի կոմպոզիտոր Կարլ Նիելսենի և Կոմիտասի գործունեության միջև, ովքեր ժամանակակիցներ էին, քանի որ վերջերս Դանիայում մեջրոքով նշվեց Կարլ Նիելսենի 150-ամյակը։ Անդրադառնալով երկու երկարամերի ստեղծագործությանը Մեդտերի մերնասաց, որ Կարլ Նիլսենն իրենց կոմիտասն է, թեպետ երաժշտությունը միջազգային լեզու է համարվում, այնուամենայնիվ լուրերը ներկայացնում հայկական երկերի Այս է ջերմության բարձրանալուց։ Խմբովարը նշեց, որ այս տարի նշվող հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին իրենք ամրացան Կիվի գերդերքը։ հատուկ հնչողություն ուներ։ Խումբը կատարեց նաև Չինարես եւ Երևան ողքերը արժանանալով հանդիսատեսի երկար ցակողություններին, որոնք առավելապես երախտագիտության արտահայտություն էին։ Խմբավարն ասաց, որ այդ երկերը իրենք կատարում են նաև իրենց երկրում, իսկ հայ երկարվեստին ինքը ծանոթացել է Կոմիտասի երկերով, թեպետ կուզենար ավելին իմանալ։ Ապա սկսվեց համերգի այսպես ասած միջազգային մասը, որում ներկայացրեցին շվեդական, վենեսուելական եւ այլ երկեր։ Դեպքմբի անունը Vox Viva նշանակում է կեցը ձայնը։ Այն ընդհանուր առմամբ 10 տարվա պատմությունն է, իսկ ներկայիս կազմով 11 տարեկան է։ Երգչախմբը միշտ էլ արական կազմով է հանդես եկել, չնայած երբեմն տարբեր միջոցառումների ժամանակ դասում է երգչուհիներ։ Yeah. Այս հանդարած մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն այն պատրաստել էր եւ արեցել այն Մոնտաժը Նարեկ Սարգսյանը, ինչու այն